哦。Oh. Ом Шрим Хрим Крим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Крим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Крим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Крим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом. Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां Ам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां Ам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गां Ам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глам Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्री Рим, Хрим, Клим, Глаум, Гам, Ганапатае, Сваха. Ом, Шрим, Хрим, Клим, Глаум, Гам, Ганапатае, Сваха. Ом, Шрим, Хрим, Клим, Глаум, Гам, Ганапатае, Сваха. Ом, Шрим, Хрим, Клим, Глаум, Гам, Ганапатае, Сваха. ह्रीं клин ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом. Ом Шрим Хрим Крим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Крим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха. Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха. Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха. Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लां गां गणपतये स्वाहा Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха. Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха. Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха. Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха. Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шрим Хрим Клим Глаум Гам Ганапатае Сваха Ом Шанти Шанти Шанти